บุ๊กทู ห้าสิบสี่ cinquante-quatre, 54. ซื้อของ faire du shopping, Faire du shopping. ดิฉันต้องการซื้อของขวัญ je voudrais acheter un cadeau. Je voudrais acheter un cadeau. Mais pas trop cher. Mais pas trop cher. Peut-être un sac à main. Peut-être un sac à main. คุณอยากได้สีอะไร quelle couleur désirez-vous Quelle couleur désirez-vous สีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาว Noir, brun ou blanc Noir, brun ou blanc ใบใหญ่หรือใบเล็ก Un grand ou un petit Un grand ou un petit ขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะ Est-ce que je peux voir celui-ci Est-ce que je peux voir celui-ci ใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะ Est-il en cuir Est-il en cuir หรือว่าทำจากพลาสติก ou en matière synthétique ou en matière synthétique ทำจากหนังแน่นอนค่ะ En cuir véritable En cuir véritable ใบนี้คุณภาพดีมากค่ะ C'est de la très bonne qualité. C'est de la très bonne qualité และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆ นะคะ Et le sac est vraiment à un prix très avantageux. et le sac est vraiment à un prix très avantageux. ดิฉันชอบค่ะ Il me plaît bien. Il me plaît bien. ดิฉันเอาค่ะ Je le prends. Je le prends. ดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะ ถ้าต้องการ Puis-je éventuellement l'échanger Puis-je éventuellement l'échanger ได้แน่นอนค่ะ Bien sûr. Bien sûr. เราจะห่อของขวัญให้คุณ Nous vous faisons un paquet cadeau. Nous vous faisons un paquet cadeau. ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ La caisse est par derrière. La caisse est derrière.